Дехто сидів, звісивши голову. Філмарш після вечері забився у свій куток, неспокійно позираючи на Жака Антуана, який блукав від каюти до каюти, і згадував усім відомі подробиці спільного візиту на французьку станцію Пор о Франс. Між ним і Райманом спалахнула коротка сутичка. Потім він сів на булатове ліжко і сказав: А ви знаєте, чому цей мосьє Наріта сам один? трагедія. Вони лишились на зимі втрьох, але двоє загинуло. Коли? Булат аж здригнувся від несподіванки. Француз не відповів. Що там робиться? згодом спитав Булат, показуючи на вікна. Жак Антуан теж глянув у той бік. Не знаю, я ще там не був. А хіба його собаки в цьому ж приміщенні? Ви про чиїх собак? Нансенових? Ви хвалили містерові на ріті його собак. Жак Антон засміявся. Я їх бачив тільки тоді, разом з вами та туром. І разом з вами сприйняв їх був за міраж. Він підвівся і знову пішов од ліжка до ліжка. І незабаром Булат почув його аж від причільного вікна. Француз розмовляв голосно, мов із глухим. А минулої середи, то ми вас бачили. Відповіді Булат не почув, але йому стало ясно, з ким розмовляє француз. Я питаю ще голосніше почав кричати Жак Антуан. Минулої середи ми ж вас бачили. Наріта й тепер нічого не зрозумів. І француз обернувся до Хоцудая, який уже підходив сам. Будь ласка, спитайте його, чи то він їхав тоді з собаками? А хто з? буркнув Хоцудай і заговорив зі своїм співвітчизником той раптом притих, і він знову щось сказав йому по японському. Наріта й цього разу не відповів. Булат вийшов з каюти, всі теж почали виходити. Господар наче набрав у рот води, лише сидів і блискав товстезними лінзами, схожий на переляканого звірка. Тоді почав одсовуватися. Хоцудай знову щось проказав а далі розгублено хитнув головою. Коли всі розійшлись, Наріта скрадливим кроком вислизнув у двері. Булат поспитав, не вилазячи з каюти. Містере Хоцудай, що сталося? У запалій тиші чулося тільки побивання вітру в шибки. Я не знаю, по довгій мовчанці відповів Хоцудай. Наріта сам каже, що тоді ми бачили не його. Дурить, озвався лорд. Побоявся прийти нам тоді на допомогу, а тепер засоромився і не визнає. Усі сиділи по своїх каютах, перемовлялись через пластикові щити. Гляньте на карту. Лорд підійшов до причілкового вікна, де висіла карта. Ось англійська база Галлібей. Три сотні миль од нас на захід. А найближче на схід од нас Південна африканська станція Санає 400 миль. Вона увідомлює вам Мускетбухті. Тільки не треба згадувати міражі. Кілька днів тому лорд перший їх обстоював. З надвору війшов Нансен і розповів про те, як господар бази не впустив його до камбуза. Зачинився зсередини і не впустив. А в нього добрі собаки? спитав француз. Добрі собаки. «А вже ж?» Парижанин звернувся до присутніх, мов досвідчений адвокат. Фіат юстіція, як сказав мій предок Цицерон. Хай звершиться правосуддя, хоч би потім загинув світ. Кого і завіщо ви збираєтеся судити?